40 anys amb tu. boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio Samboy, desde 89.4 de FM. A un programa en lingua galega, galegos novais. E vamos con esos enderezos que temos por aquí, que é galego, eh, o primeiro é o blog, que é galegosnovais arroba gmail.com e un correo electrónico que é galegosnovais arroba gmail.com Así que vamos dar a, as boas tardes Coxe estamos acompañadiños. Sí, sí, hoxe temos convidado, a verdade. Moi boas tardes, ben queridos ointes. Galegos Novais para todos, dúas oriñas de radio en galego para con música, con entretenimento, con noticias, con entrevistas e además con visita especial. Con unha visita especial Os, aquí. Saudamos precisamente a a, a, a unha escritora Dona Fina Tizón escritora, poeta, non sei moi boas tardes, Fina boas, boas tardes, boas tardes Chécate un poquinho o micro que senón non te escoitan Dina. Boas tardes, Xulio Armando <laughs> Boas tardes Pois, pues, hoxe teremos mm, ocasión de oh, eh, poder falar exactamente, de confina, falar en directo desde aquí. Confina que a súa a escritora. Además ven a presentarnos un libro que parece ser que xa comenzan a a, a venderse na, nas librerías. Nas librerías, sí pero que, bueno, que ainda non, ainda non lle fixo presentación, oiche, vamos a ser primicia para todos os nosos entes, eh? <laughs> Exactamente. <laughs> sí, sí. Vale, pois pues veña, vamos a dar un pouco de, de un pouco de bombo e un pouco de música, que, que xa o técnico nos ten preparado por algo de música. Vale. Así que adiante o play. Bueno, Xulio, xa temos outro lado do fío telefónico a Olimpi. Olin. Olin, Olin que todo é Olin. Chámelle Olimpio, pero que el ten a súa páxina como Esa Oli Xiralde. Xiralde. Sí. E vamos a falar con el, pois, pues, xa que é un artesán, un luthier, deste, sí. un luthier destos de de instrumentos da nosa terra. Vale. Mm. Moi boas tardes. Moi, moi boas tardes os dous. Moitísimas gracias por atendernos, Oli. Benvido, moitísimas gracias. A verdad que acabamos de escoitar unha peza de música que te, que te tocabas aí con <laughs> un, unha persoa O teu carón que mm, celebraba precisamente a, a alborada de Rosalía. E, lóxicamente para nós é un placer recibirte, non somente por eso por ser un, un lutir de gaitas e frautas galegas requintas tamén que, uh -huh. que senón tamén polo feito de que ti te eres vicepresidente do, dos, da Asociación de Gaiteros de Galicia, non? Bueno, sí, vamos a ver, eh, é un cargo decir, un pouco simbólico e porque ten que haber un vicepresidente, decir, non hai non hai cargos, eh, estou na directiva, eh, pasa que me tocou eh, eh, ese, ese, ese posto. Pero bueno, andamos aí traballando pola, pola música do país e eh, eh, eh, eh, por dignificar o, o nos instrumento. Noroboa, fantástico Para nós é un placer e unha honra ah, mm, quizás o, o instrumento que máis che, eh, che solicitan Bueno, tú como luthier que É a gaita ou é a requinta? Cuál é dos dous? Eh, vamos a ver, eu sempre digo, eu do que vivo de facer gaitas, porque <laughs> o, outra cosa non, non, non se tocará no país, pero a gaita é, <laughs> é o instrumento nacional. E, e, e entón o que me dá de comer é a gaita. Claro. E, eu, como, eu como flautista, requinteiro, pois pois me gusta facer facer, facer flautas e facer requintas, o que pasa que que bueno, que é un instrumento máis minoritario e, e, e non é non Eh, me gustaría facer tantas como gaitas, pero non hai non hai tanta demanda como de gaitas. E ademais precisa unha mellor interpretación e unha mm, bueno, quizais máis especialización tamén ca, ca propia gaita, non? Mm, no, no, vamos a ver, que eh, eu creo que a, nivel de virtuosismo e, e de especialización ahora mismo eh, o que hai de verdade no, no país son gaiteiros con, con as Mm, unhas facilidades e cunha técnica que, que igual fai 35 ou 40 anos cando empecé eu a tocar eh, non había ah, e agora hai, hai, hai gaita no conservatorio e, e, e os, os gaiteiros te, teñen unha, unha calidade técnica moi grande a requinta, a requinta é un instrumento que, que se sigue tocando eh, moi, moi ben e moi virtuosamente pero non hai unha escola digamos, eh, decir, non está tan evolucionado como a gaita o tema do ensino claro, do, do, claro, do instrumento claro, claro. Bueno, mm. pero que, que sigue sendo instrumento tradicional galego que Ajá. paga a pena. Escoita unha cousa, quería felicitarte por unha cousa que nos acaba de chegar, polo menos aquí a redacción que que vas a facer unha mostra de Lutiers aí en, Goim, en Coimbra, vas a participar. Eh, sí, eh, convidarnos este ano a, a meu amigo Xaneco e a min el faizan, Xaneco faizan zonas de percusión e eu fago ah. e frautas e vamos a ir un pouco a representación do país a, a, a Coimbra hai cuarenta tantos expositores alá en, no Conservatorio de Coimbra que, é onde se fai a, mostra e, uh -huh. e bueno, vamos un pouco a representar o país Noraboa, felicitacións por, porque a mí o que máis me gusta dos instrumentos bueno, a gaita en primeiro lugar. Claro. Pero que a zanfona ten un sonido tan ben feito Tamén. que enamora. Tamén. Sí, é, é, é un son que envolve que, que nos leva a outros tempos eh, bueno, recordanos esos os cantares de cegos, Ay, ah, as regueifas sí. todas estas cousas <laughs> sí, sí, sí, sí. Mm-hmm. De verdad que mm, estás metido con, con algo que tradicionalmente se, se reclama, por así decirlo, e, e eh, bueno, sodes bastantes os, os luthiers que, que en Galicia se dedican precisamente a, a bueno, pois pues, a eses os instrumentos tradicionais. De verdade que en na Diputación de Ourense, na Diputación de, de Lugo, mm, vosotros en, en, en Pontevedra tendes varios Mm, mm, talleres tamén. Sí. A verdade que eh, eh, eh, bueno, eh, contando Seibane por aí arriba, bueno, que sei eu, moitísima so, sodes moitos, a verdade que eh, hai donde elixir ti, ti, está, ti estás nombrando referentes, ¿no? digamos, eh, eh, esas, esas escolas, esas, claro, esas escolas das, das diputacións de, de Lugo e Ourense, eh, alá en Pontevedra está a escola da Universidade eh, sí, Popular, na, sí. na Escola de Artes e Oficios de Vigo, que foi onde aprendín eu con mestra Trade, Antón sí. Corral, e esos son os referentes, e depois falas do nome de Seivane, que, un, que pois, é unha saga familiar que van facendo gaitas desde os anos 40, e, e bueno, que é un nome que, que, que, le, que pon o nome da gaita galega eh, ao largo de todo o mundo. Pero ahora mismo, na, eh, no país pues pois tranquilamente hai 150 talleres de instrumentos tradicionais. Carai. Decir, isto é un, unha cousa que non ten parangón en ningún lado da Península Ibérica e creo que nin de Europa. Uh -huh. boa, non? Eso quere decir ah, que, que se está pro, pro, promocionando un instrumento tradicional galego fora de serie. Bueno, a, a, a Seibane coñecímolo aquí, que foi aquí precisamente donde sí, donde sí, bueno, donde empezou, non? No, seu sí, pai, claro, seu, seu pai xo facía. Álvaro, Álvaro viviu en viviu en en Catán, en, Catán, en Barcelona, tempo, sí, claro, sí. en Barcelona efectivamente. Sí, sí, sí. E, y, y casou, casou ali, de feito. Sí, sí, <laughs> sí. sí, sí. sí. A mí, ah. a mí gustaríame preguntarlle unha cousa, Oli. Sí. Mira, bueno, estás sí. falando con Fina Tizón Eh, oh, mm, encantado. Sí, eh, eh, igualmente de sentirte falar. Eh, ben, eh, a mí gustaría saber canta da, nas bandas da, da de, de, mm, cantas persoas as integran da, as bandas dos, do, dos gaiteiros. Cantas Ai, persoas as, son? as, as bandas dos gaiteiros non, non entendo ben <laughs> a pregunta. Eh, eh, es, eh, que, que, eh, polo que eu entendo, sí. queres decir sí. que Cuántas persoas Persoas, persoas es, eh, fan unha banda? Fan unha banda, efectivamente. Ah, bueno, eso Pois aí me metes nun compromiso. Ai. <laughs> me metes como un compromiso, porque eu, vamos a ver, eh o fenómeno das bandas de gaitas, ese, ese fenómeno que, que se da, é un pouco alleo ao meu. Eu estou mm. moi metido na, na música tradicional, eh, nas formacións de cuarteto, incluso nas, da, digamos, pe, pe, pequenas agrupacións de mm. gaitas. Ese fenómeno que saliu, que naceu nos anos 90 na Diputación de Ourense, das, das grandes bandas de gaitas mm. marciales, estas mm. Eh, famosas, a verdad que Mm, estou moi ao marxen delas, pareceme un, un produto foráneo e copiado dos mm. escoceses. Sí. E entonces non tampouco, é dicir, non che, non che sei decir o, eh, a cantidade que, que, que, que de, de, de persoas que o integran. es que... Podo decir que, por exemplo, na Asociación de Gaiteiros eh, temos 900 socios, eh, que, que, que un, é un número bastante grande para unha asociación cultural, ¿no? Pero, pero no país tranquilamente habrá alrededor dos, dos 10.000 ou 15.000 entre, entre 10.000 e 15.000 gaiteros debe haber seguramente. Moi ben. Sí, sí. Moitas grazas. No. Nada. A ver, Eh, puntualizando o que acabas de dicir, Oli, o sí. que se pode dicir banda, en realidade, pois ten un, uns componentes dependendo do, da, da cantidade de, de, dos que eles mesmos se xeneran, non? Cada banda terá unha cantidade determinada, pero o que sí é certo é que para construir un, un, un equipo de gaiteiros ten que ser como mm. mínimo un cuarteto ou un quinteto, non? Claro, é dicir, eh, eh a formación habitual nas Rías Baixas, por claro. decir, que, que eh, no, no ámbito no que me movo eu, é o cuarteto, cuarteto claro. ou quinteto. Claro. Serían dúas gaitas, tambor e bombo, e se é quinteto levaría tamén a pandeireta. Eso, Despois no. hai, hai formacións tradicionais importantes con tres gaitas, como sin máis Garceiras de Melide, Ajá, a, a, a, algún outro grupo que, que, que tiñan tres gaitas, e despois está o gaitero solista de toda a vida, o antigo gaitero que era gaita, gaita tambor ou gaita tambor e bombo. Sí, sí, sí, sí. De verdad que Despois, da, nos, ancares, arriba, nos Ancares a, levase moito precisamente eso. A, o, o gaitero solista. Sí, sí. Nas zona, zona, na zona dos Ancares, sí, sí, sí. Fonsagrada e aqueles arredores, sí, sí, sí. ¿no? Bencerreá, e todo, todo, todo, sí, todo sí. aquelo eh, por ali é, eh, é raro que bebe xa sete ou oito gaiteiros ou tres ou catro, en case sempre hai un na cancelada <laughs> na festa da cancelada en todo sí. caso sí. bueno, eh, eh, e con respecto a bandas, pues claro si, si mencionamos a Etrat Trat ou mencionamos a banda de gaitas de, de, onde se fai o grande festival celta de de Ortigueira, Ortigueira ¿no? pues, claro, cada un del, cada unha delas non sei, o número oscila dependendo da cantidade que de alumnos sí, son, que, son, que, que son aparecen. bandas numerosas. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, eh, eh, continuando co teu, Oli eh, Na túa especialización Que é precisamente as gaitas mm, Esas gait, as gaitas teñen diversa definición por, o feito de que unhas son en do, outras en re, ou, é dicir, cada unha delas ten unha especialidade e o gaitero tamén se, eh, se, se especializa nun, dun tipo de, de, de instrumentalización, non? Uh -huh. Ajá. Bueno, eh, tradicionalmente temos tres tipos, eh, de, digamos, de, de tonalidades tradicionais. ¿no? Esas son as, as, as de toda a vida, que serían si bemol, do ou re. Eso. A gaita, o que chamamos a gaita tumbal, a gaita redonda e a gaita grileira. Uh -huh. eh, o, que, o que pasa que sabes desde anos 70 hacia aquí eh, eh, foro, eh, os gaiteros os constructores de gaitas fomos especializando e sacando todas as tonalidades uh -huh. ahora mismo no, no meu obradero facemos 14 tonos Carai, xa sí, des, desde un fa, un fa agudo hasta un fa grave pero, pero hai xente como, por exemplo, que falabas antes de Seibane, Seibane ainda fai o puntero en do e o puntero en re grave. Uh -huh. Sí. claro. hai, hai, bueno, hai, hai que fan que se especializan en gaitas graves, hai outros que, que fan todos todo o habano. Uh -huh. Mm, o normal, o normal é que a xente se vai ao conservatorio ou a, a, xente nova que, que estudia ahora é que as facan en dó, que é o máis, o máis habitual. Sí, sí. Bueno, eh, ademais se, seguides investigando e eh, traballando sobre o, no instrumento porque eu sei de, de non sei de cando eu tocaba ao, o principio aquí precisamente en Fontrobada, en, en, en Barcelona, pois resulta que mm, o payón era un payón de, de, de bolígrafo, sabe? E eh, eh, eh, eh, bueno, eso xa está desterrado por completo. Bueno, vamos a ver, eh, o paión de bolígrafo foi un, foi un invento moi grande, eh, eh, foi unha, digamos, un, unha modernización que, que funcionou, e, e, e funcionaba moi ben. Que pasa? Usabas un, un tubo plástico de un, de un bolígrafo. Sí. Ahora mismo, coas impresoras 3D, eh, eh, eh, coas mecanización de, de, de produtos plásticos que podemos mecanizar moito máis compactos que, que ese, ese, ese flaco, ese bolígrafo que, que era tan delgado, pois eh, fanse pallóns sintéticos que dan unha efectividade e un son moi parecido ao, son que fai a cana, a cana sí, de toda a vida, sí, sí. O, que, o, que se, o que se pretende, pero ademais que dá unha estabilidade os novos materiais, temos as lengüetas con fibra de carbono que, que aguantan moi ben os cambios de temperatura e de humedade, estas cousas. Es, exactamente, era o que me, o que me refería, que quero decir que a investigación dá para que vosotros pues, traballedes con muitísima máis calidade e, e, e ao mesmo tempo para afinar a gaita, lóxicamente ese pallón ao ter esa definición tan perfecta, pois pues, lóxicamente eh, axuda a que o músico tamén eh, teña máis eh, se, se sinta máis cómodo, non? Efectivamente Efectivamente. Vamos a ver, o, o bo que, ten, que, que temos actualmente na construcción de instrumentos é que estamos moi en contacto. O artesán, o, o luthier, sí. está en contacto co músico. Mm. Se o músico demanda unha millora, o, o, o artesán vai vai buscar esa millora. Entonces en esa en esa simbiose e como hai tantos obradoiros, pois pues salen cousas cousas novas, tú dices, materiais novos, eh, eh punteiros que, que, que, que son totalmente cromáticos, que dan dúas octavas, mm, en, en todos os tonos como falamos antes, pois mm-hmm. pues, bueno, mm pues, o, o que demanda o músico, o, o virtuoso vai demandando cousas e nós pois pues, estamos na un pouco na, na, na obriga Cara, seguirlle esos pasos e, e, e dar servicio. Duas octavas, cara, e eso era dificilísimo. Eu, cando nos anos 80 <laughs> facía, eh, iba eu a, a tocar a gaita, de verdade que era difícil, dificilísimo. no, e, e, e sigue sendo sigue sendo difícil eh, esto, pero pero no, no, nos conservatorios nos exigen ese tipo de punteiros, son uns, punteiros preparados, un, tamén teñen que levar unhas palletas eh, modificadas e moi sí. asustadas para que den ese, esas dúas octavas cromáticas, pero pero sí que sí que se consigue. Carai, Pois, pois, non pois, pois eu, eu solamente eh, aprendín a soprala. <laughs> bueno, eu, a verdade é que o instrumento hai que practicalo, canto máis se practica, máis máis máis, máis lle buscas de, de solución, eso, eso ¿no? como eu entendo que é como non só a gaita, é como todos os instrumentos ou todas as cousas da vida, cando claro. máis profundizamos nela e, e practicamos, máis sabemos e máis e máis nos damos conta de que temos aínda moito por aprender sempre. Sí, sí, o chas carras chas. <laughs> Oli, que te agradecemos moitísimo ese traballo, escoita. Ah, tamén quería facer hincapé nun, nunha cousa que vosotros como Asociación de Gaiteros eh, pois tedes que participar, bueno, participades eh, mm, na, nasa celebración tan importante que se que ah. a Casa de Rosalía ten previsto para o día 23 deste mes, non? Sí. Xa, mira, xa levamos 13 anos colaborando coa, coa Casa de Rosalía, que decimos que é a nosa casa, a Casa da Asociación de Gaiteiros, ven sendo a mesma casa que a Casa de Rosalía, porque sentímonos totalmente irmanados. Somos dúas aso asociacións que estamos totalmente eh, parellas e, e pensamos, temos o mesmo eh, sentimento de país que, que eh, as dúas asociacións. E desde fai 13 anos, o día 23, Bueno, minto, antes facíamos o 24 porque hasta fai un par de anos todo o mundo pensaba que Rosalía naceu o 24. Sí, sí, sí. o 24 foi o día que se bautizou. Ah, Ela naceu o 23. Sí. Eh, entón, eh, ahora, ahora facemos o 23, facemos a alborada de Rosalía. É o día de Rosalía e eh, convocamos a todos os gaiteiros de Galicia uh eh, -huh. e de, do resto do Estado e, eh, de, e, de, e de todo o continente e de todo o mundo, porque sí, ahora, sí, pues, gracias ás sí. redes sociais, es, estamos globalizados. Entón, convocamos ese día e, e convidamos a xente a tocar a Alboría de, a Alborada de Rosalía de Castro, que sabemos que é un pouco complicada, pero en todo caso, outro, outra alborada ou outra peza no, na honra de Rosalía, facela ese día e, bueno, si, si ligades nas, nas nosas calnes de, de internet, no, no, no Facebook, pois aí podedes eh, eh, poñer, gravar un vídeo e, e, e difundir ese, esa alborada Rosalía ese día 23. E Ese día 23 que ademais eh, os de da Casa Rosalía queren que se faga o caldo de gloria, que tamén... Efecti efectivamente, esa é outra das actividades que, que fai a Casa Rosalía e da, da cal participamos tamén nós, que é facer o caldo de gloria, ese, ese bonito poema de, de Rosalía que é unha preciosidade. Sí, sí. O ano pasado fízose a través de a través da televisión de Galicia enlazando con outra televisión de Sudamérica que me parece que era en Uruguai pois se fizo ese día de festa de Rosalía de, Ca de Castro e era unha alborada nas cuales eu botei en vaguas <laughs> escuitando eso claro. porque eu tamén fun emigrante eh, eh. Sí. É moi é moi emocionante, é moi emocionante sí. porque eh, eu xa entendo que se, se estamos fora, pois ainda sentimos máis as cousas da terra, no? Sí. Pero eu, eu emociono ese día cando entonamos a, a Alborada de Rosalía, porque a min a min tócame tocala eh no no Hostal dos Reis Católicos, que era o antigo hospicio no que se bautizou Rosalía, ali frente uh -huh. a, pía, a pía bautismana que bautizaron a Rosalía de Castro. Eh, ali entonamos a a, a, a Alborada con letra, coa letra de Rosalía, cantámola e tocámola e pois ponense os pelos de punta. Moitas veces te estremenche as canelas mentre o tocas. No. Tin, ben, moi ben. A verdade que sí. Bueno, a, en Padrón é unha festada, todos os restaurantes eh, eh, ofrecen o caldo de Rosalía, ademais o, o a min o Rial te tengo ah, bueno. é, é, un, é un dos restaurantes que a parte do pulpo que tamén se pode de degustar ali, a, a, bueno, o caldo é, ofréceno como se si fora sí, un, sí. un vaso de auga igual. Sí, sí. Bueno, é, é, unha, é unha tradición que tamén podedes fomentar aí nos eh, eh, en Cataluña, onde estades vos, nos, entre os, os bares que estén relacionados coa cultura galega, de sí. galega, é unha cousa que se pode facer, poñer de tapa ese día o unha cunquiña de caldo galego e acordarnos de Rosalía, acordarnos da, da nosa, da nosa nai Rosalía. Exactamente. Claro que sí, é unha, é unha, é unha festaza, e temos que convertila nalgo pare, semellante ao que fan aquí en Cataluña o día 20 3 de abril. O 23 de abril, de abril, con San Jordi. Con San Jordi. <laughs> Iba a decir que... Pois pues mira, cae tamén un 23 de Rosalía. É certo? Sí, claro, sí, claro, sí. claro. O calla, o calla que se cumpla ese desexo do, do, dos galegos, a verdad que sí que é sí, unha cousa. Sí. Oli, eh, cando tendes esa exposición en, en Coimbra? Mira, en Coimbra estamos o 20 o 20 fin de semana este do 24 e 25. Ajá. Moi ben. 25. Pois... Ah, seguro que marcharemos o 23 pola noite para lá, uh -huh. para estar a primeira hora montado xa pola mañá. Moi ben. Pois que saibas que vas a ter moita sorte, posto que nós somos talismán coas persoas que, que entrevistamos, polo tanto, eh, ah. xa sabes que eh, nos des, Deixe, desexamos que teñas moita sorte tamén eh, pero tamén te deixamos moitos éxitos a verdad que pues, pois, continuaremos moitísimo. contacto contigo porque porque é interesante manter mm, a comunicación e saber das cousas que a asociación tamén facedes porque tamén Ajá. organizades cousas interesantes non? Si, sí, eu eu atrevo-me ahora, bueno, se si, si, si nos seguides polas redes que é o, canal lo que usamos para, para difundir o, o, a nosas actividades, pois aí vades saber periódicamente todas as xornadas sobre instrumentos que facemos, sobre baile, gaita, sobre zanfona, decir, eh, todo relacionado con música tradicional o tocamos en distintas en distintas xornadas, pero recomendo vos unha fita Sí. Ademais, eh, convidovos ahora mismo a que, a que, a que vos acheguedes. En, o primeiro fin de semana de agosto, en Guitiriz Pardiñas, ah, facemos, uh -huh. dentro do Festival de Pardiñas, facemos a mostra de instrumentos de música tradicional, donde nos juntamos trinta e tantos artesáns, lutieres Carai. mostrando o noso produto, uh -huh. eh, facendo unha xornada festiva de romería, como as romerías de antes, eh, familiar para todas as edades durante o día, e cunha, cunha programación paralela ao Festival de Pardiñas, e, e, e vos convidamos é unha, é unha data que sempre é fija sempre o primeiro fin de semana de, de agosto mm, en e, e estades convidados e se vades por ali pois eh, nos podemos conocer personalmente incluso e tomaremos o pulpo e veremos os instrumentos. Sí, sí, aparte de ver os instrumentos, a verdade é que non somente organizades cousas, sino tamén eu eh, acabo de ver aí nas redes o entroido de, de Trade Escola, non? Que, que, que, no, que tamén sí, participa a asociación. A verdade é que sí. te, tendes moitísimos actos para poder manter esa tradición galega en todos en todos os sentidos, non? pretendemos que siga viva unha cousa que nos chegou con, con, con moita vida e con moita forza, pois pretendemos deixar aos que veñan detrás, pois polo menos co, coa vida con que nos chegou e se podemos un pouquiño máis, pois vamos intentalo. Exactamente, sementar para que despois... Eh, efectivamente, esa é a palabra, sí, señor, sementar. <laughs> Pois pues, moitísimas gracias, Oli. Non te incomodamos máis, que sabemos que ti tes bastante faena, de verdade. Un, un, moitísimas. Un, un, unha aperta moi grande e hasta outro momento, po, moitísimas gracias pola túa participación de hoxe. Como xa temos o, gracias, grazas, grazas a vos. Como xa temos o contacto, pois seguiremos seguiremos molestándol. Claro, pois cando que irades, aquí o meu obradoiro e a vosa casa. Volvemos a escoitar a, a, a Alborada de Rosalía. Veña. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada. El programa de cinema de Ràdio Sant Boi. con Armando Fernández y Julio Cougil. Soy un Deus, soy un Deus, va a buscar quién quem mora longe sonhei eu. Vá mostrar essa saudade com a sua liberdade. No meu céu a estrela guia se assim perdeu. A madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu. Sinto o canto da noite na boca do vento. Fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoa, de amor. samba de mexe, corpo da gente, o vento vadio, embalando a flor. mostrar essa saudade. Sonhei com a sua liberdade. Sonhei no meu céu a estrela guia se perdeu a madrugada fria. Só me traz melancolia. Sonhei sinto o canto da noite na boca do vento fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza de um samba, sentindo marcado de uma água de amor. O samba que mexe o corpo da gente, o meu padinho embalando a flor. Traz a pureza de um samba, sentindo marcado de uma água de amor. O samba que mexe o corpo da gente, o vento padinho embalando a flor. Sonho meu, sonho meu. conhece. Alô, Xerém, filha da foto. Santo Amaro e Xerém. Xulio, xa temos o outro lado do fío telefónico o noso amigo Manuel Suárez Man, que Manol. vamos a debullar cousas con el porque tamén ten a súa historia vamos alá, moi boa tarde Manuel benvido boas tardes, que tal, como vai todo moitísimas gracias por atendernos Manuel Suárez Nada. Suárez que moi ben a verdad que para nós é un placer moitísimas grazas por atendernos e por recibirnos mm, un grande mm, bueno, emigrante no seu momento pero hoxe en día pois disfrutando da nosa Galicia en, todo, en, en toda a súa amplitude, non? Sí, home, pero bueno, un nunca deixa de ser o que o que foi de neno. Xa ah. sabes que levaronme para levaronme para Montevideo con cinco anos e non hai día que non este pensando en Montevideo, no Uruguai, bueno, toda aquela xente. No, é que, é, bueno. que, é que ademais ti ali participaxe moi activamente, non somente coa emigración, sino tamén coa cultura galega naquele sí. momento, non? Era, eh, particip, eras secretario do, do Consello da Cultura Galega, non? Do patronato, sí. De, patronato da Cultura Galega. Do patronato. Sí, home, bueno, desde, desde noviño, bueno, e con 18 anos, a directivo do patronato, e tamén na na radio, no programa Sempre en Galicia, claro. Sí, señor. De verdad que, que, que tes historia que contar Pero, escoita unha cousa Eu sabía, ou polo menos a min Quique contoume que, que ti participabas Ou eras parte dun, dunha historia Bastante mm, accidentada no, no, no teu comenzo, na túa ninez Na túa inf, infancia, non? Ah, sí, o, o Quique moi boa xente, home. sí. <laughs> Quique de Navia. Sí, sí, señor. Eh, bueno, maravilloso a un tipo bárbaro. Bueno, pois mira, sí, o tema é o, o do lobo, bueno, que agora digo que é loba, sí. porque, porque bueno, xa dixeronme hai moitos anos que tiña que ser unha loba e non un lobo. <laughs> Claro. Entón, entón temos que ir a, a xullo sí. de 1958. Casi nada. Se chegou daquela, ah, entón. Onte, onte, onte. Sí. Os <laughs> que va, os timos vellos <laughs> acordámonos <laughs> como se si fora onte, pero bueno. 58, xa, menos, sí, sí, sí. 1958, entón estaba eh, preparando a miña nai, porque meu pai estaba en Montevideo, estaba con todo preparado para para ir para Montevideo, para marchar. Uh mm. -huh. E bueno, eh, non puido ser nese momento porque mm. colleume e traboume un lobo ou loba nun monte ao lado da miña aldea. Sí, sí. Entón, o conto é que o meu padriño e a miña tía, uh -huh. o sea, o meu padriño e irmán da miña nai, estaban no monte. Sí, aí, mm, os traballos aí. Sí, sí, e eu sí. estaba xogando fora, aí fora do monte, que había un, un balado, moi cerca da aldea, eh? Uh -huh. Moi cerca da aldea. Tines, Vimeanzo. Santa Baia de Tines, Vimeanzo. Estaba aí xogando con un rapaz que mm, tiña uns anos máis que que a min, pero bueno, que tamén era pequeno, pero bueno, eu tiña uh cinco e ele andaba, creo que se cumplía os nove. Eh, bueno, estábamos aí enredando, aí, acórdome como se fora hoxe, que era, despois volvín ao sitio, Mm. Anos despois, claro, de, cando viñemos de Montevideo a primeira vez, era o sitio, era un lugariño entre unha encrucillada entre fincas, sabes, entre leiras, uh mm-hmm. -huh. que había así como un unhas areiñas, un, un lugar moi moi chulo. Uh mm-hmm. -huh. E bueno, eh, estaba xogando con el, cos pausiños aí facendo as nosas cousas dos nenos. Uh -huh. E de repente, de súpeto, mm. escoito que este rapaz sí, sí, sí. Alberto di Manoliño sí. que ven que ven o lobo, ven o lobo sí, sí. <laughs> claro, porque eu estaba de costas sí. el estaba enfrente de mí, de, entonces de frente, sí, sí. na miña fronte, claro, de frente el vio o lobo que viña por detrás entonces remata de decir eso e sae mm, correndo. Pero bueno, correndo pastilla. A toqueda a toda pastilla e eu detrás del. Sí, sí, sí, sí. Para coller un paso que había un pasadoiro no no balado desas leiras que tiña un rebaixe para pasar a xente. Sí, sí, sí. Sabes, o sea, un rebaixe, un pasadoiro, sí, e sí. bueno, e lembrome de eso porque foi o último que me quedou grabado foi a pedra sí. donde poñía o pé para pasar para outro lado, subir, claro, que estaba sempre lustradiña, claro, moi... En, bueno, eh, claro, entonces de pasar. Sí, eh, sí. bueno, eso é o que me o que me quedou grabado. Sí, sí. Porque despois dese momento xa <coughs> entrei, eu digo, nunha nube, se non andaba, pero sí, mm. era consciente do que me estaba pasando, mm. pero era como non podía creer ti non sei, bueno, é moi difícil de que de, de explicar. Sei que colleume, arrastroume, mordeu en min e eu o único que puiden facer é eh, a defensa instintiva coas mans tapei a cara entón quedou o, o meu lombo mm. cara a él e mordía, mordía, sacudía, aí, tal, tal, tal. E lembro hmm. que canto máis berraba, hmm. máis sentía que me sacudía. Claro. Porque, claro, nese momento non sintes, non é dor, ti non sabes o que está pasando. O sea, é unha dor. Entón, bueno, escolleu aí mordo, bueno, e arrastroume e agachoume detrás dunhas pedras porque pasados non sei, pero meu padriño que estaba na idea di, home, non pasou moito tempo, di, pero non sei, porque, uh bueno, nos desesperámonos, porque o rapaz foi a chamalos, claro, estaban aí orando, viñeron, bueno, non sei o que tardaron, e viñeron correndo a buscarme, pero no sitio donde me colleu non estaba. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, entón, sí. desesperados, sí, pero non te víamos, non podía ser. Entón, levoume para un Ah. había como un... un apartado, sí, como si fuera un apartado. Sí, sí, pero así que caen as pedras que si ti miras o lonxe non ves. Non ves, o sea, na beiriña así un fai un Parecía que estuvera nun escondite. <laughs> Exactamente, como un pero de pedra. Era un había unhas pedras e era como unha especie de acantilado que facía un corte, un talón. Sí, sí, sí. sí. Entón, aí xusto deixoume. Uh -huh. Entón, claro, cando me colleron, bueno, meu pai yo cólleme, baixa a aldea conmigo nos brazos, claro, e chego a aldea e colle o... Bueno, na aldea, ti, miña nai, sí. se acorda ben, claro, imagínate o que era que miña nai estaba na aldea, porque era casa de, bueno, la vivía miña boa, e bueno, e ti que abrín a boca e que quixen falar que que era coñecín. <laughs> Ya coñecín claro, a man, claro. que dixe, bueno, así que que a mí os ollos, porque claro, era todo berrando sí, sí, entón, sí. o meu padriño colleume na besta uh -huh. e levoume o médico, o médico, médico a Baio sí, sí. que nos tiñamos o médico de Ferrado, sabes? Sí, ah. Claro, pero o habitual bueno, sí, sí. Daquela, sí, igual, igual co maestro, claro, maestro daquel, tamén daquela era, verdad? Médico claro, de Ferrado, sí. mestre de Ferrado Claro, todo, entón, bueno, o chegado médico don Braulio, que é o médico, di, eu aquí non podo facer nada, o, o neno necesita unha transfusión urgente porque perdeu moito sangue. Entón, claro, estábamos en Baio, 50 e poucos kilómetros de Santiago. Baio mm. pertence a SAS. A SAS, sí. Entón, uh -huh. aí, eh, cruzando a ponte, Monte -huh. Ponte de un lado está Vimianzo, uh -huh. Ah. e eh, do, o sea, más abaixo, do lado da esquerda Vimianzo e da dereita Zaz Mm. Aí en Zaz Baio, había un un señor que tiña un coche eh, Xa ves, ya, eh, no 58 eh, era un, un, un, un luxo. De punto, eh. non sei que, bueno, xa ves, xa lugueiro. Sí, coche sí, sí. que, bueno, que era o único que había en, en Baio. digo. Que era do, se, do señor Mira. Uh eh, -huh. E bueno, pois levaronme A Santiago. A, a, a, claro, a Santiago, imagínate, a carretera, como estaba a carretera <laughs> en 1958, que eh, antes en Santa Comba, mm. antes de un lugar que se chama Ponte Failde, sí. pinchou. Con por, Vai, mamá, hombre. Sabes? <laughs> Claro, Xa, pincho. Para máis Inri, para máis Inri. Eh, claro, <laughs> as cousas aliñábanse na miña contra, Cara, pero non. Pero non... non había maneira, non, non había maneira. Non, pero tira, entón, era duro de roer. De... <laughs> Claro, duro de roer. Eh, eh, contoume o señor Mira, uh -huh. o, o taxista, bueno, que non era taxi, sabes, bueno, uh era usted, bueno, o, o señor Mira contoume anos despois que o, que o fun a visitar e falei con el que lembraba perfectamente que di mira, non sei como din cambiado aquela roba sí, sí. porque temblaban, me dixe más Tremolaba, pues, claro que non, sí, sí, sí. Non acertaba coas tuercas nos tornillos, claro. temblando, temblando, porque aquilo era, sí, o, sí. bueno, eh, entendes, unha cousa de increíble. Sentíase Esto apurado, para... sentíase apurado, claro que sí. Claro, apurado, imagínate. Eh, bueno, que claro, imagínate eh, que o, o, o mm, a xente mm. do coche, non? Claro. Porque miña nai, unha tía e un tío e, e padriño. que iban que iban no coche. Claro, tenían el chorendo aí pues, pois, <laughs> encima, bueno, <laughs> hasta que lo, que lo que sería. Claro. Bueno, entonces chegamos a Santiago, Ah, bueno, que non che dicen que isto foi sobre as que me colleu sobre as 4 da tarde, máis ou menos, mm. sobre as 4 da tarde, e chegamos a Santiago mm. ás 7 da tarde. Eh, ás 7 da tarde entramos, hora. porque, bueno, está no registro, entramos na clínica do doutor Ramón Baltar. Vaya. Mm. O famoso sí, do libro de Suso de, de, Suso de Toro, sí, sí, de, Suso de Toro dedicado a Ramón Baltar. Bueno, don Ramón era o médico que tiña clínica. Sí, e foi quen me, quen me atendeu e dixo, bueno, este rapaz está moi frío. Dixo, hai que facerlle unha hai que facerlle unha transfusión. Moi ben. Bueno, así foi. Transfusión sobre as nove, sobre as nove, ah, a todo, a todo isto, desmayado ¿eh? por los caminos. Claro, claro, lógico. O sea, nada. desfallecido. Claro, nada, nada. O sea, eso no me, no me enteré de nada hasta las de la noche que estaba mm. hay que desperté y que tenía mucha sede. Que quería, claro, que quería beber agua. que no me podía andar, tenía que mollar. Sí, sí. Con algodón, ahí bueno. Entón, aí ven toda a historia. A historia que ten. Sí, sí, dun <laughs> menuda historia, dun... pero o que o que tes que mm, eh, bueno, o que non sei. Ti sacas de conclusión. Que a veces é máis o acontecemento puntual, no, o peor foi despois. Claro. Entende, Xulio? Sí, sí, o sea, sí, sí, Xulio, sí, sí, sí, sí, sí. Claro. Despois, xa en Santiago, o estuve tres días creo que saín o sea, non sei si sí. o segundo día bueno, vamos a poñer se o segundo día saín se non foi o segundo foi o terceiro que despois marchamos para casa bueno, saín a miña nai levoume a catedral por suposto e a dar unha volta pola Alameda Ajá. claro en Alameda teño unha foto en Alameda coa venda e cunha comprou unha de desas de goma que sabes que tiña o neno sí. aquela, aquela que subía <laughs> bueno, unha pelotiña desa que subía manchada e, eh, e fomos a dar unha volta pola Alameda e claro o chegar a Alameda empezou a xente a xuntarse o lado meu sí a preguntar, hai un neno do lobo, neno, do lobo. Do lobo claro. A, a situación claro, que eh, tiñas ti era... <laughs> Eh, <laughs> sí, bueno, Buscabante eh, como se si foras... Claro, o, o, claro, claro. O, o, e a tocarme a cabeza sí, sí. e a preguntarme a min como fora é como é, é, é como se fixou é como foi como te colleu sí. entón miña nai eu detrás dela ela poñese diante e dicía non lle falei de neno do lobo claro eu, e arrampeu conmigo e baixamos claro, claro. baixamos Sentías. por carreira do Conde para Libanón sí, sentíase abauxada, claro que sí claro, no, no, claro. entonces, bueno, non sabes a, a, a rabia que lleva dice, pero ti tiñeros que ver no? e ti tamén, Eso, bueno, seguro que te sentirías aí demasiado a, a, non sei, afautado que, mira, a xente de, verdad, de riba encima non? claro claro, eu non, non me acordo pero imagínate non me acordo, pero imagínate o que sería Sí. Que, claro, eu, home, non me acordo, eu que sei que non, anos despois, eu non quería que ninguén me falase do lobo, nin escoitar falar do lobo. Sí, xa te digo, claro que sí. O sea, o, este é un tema que para min, nada, <laughs> entendes? Porque claro, hasta que vas un pouco máis grandillo e, bueno, un día saquei o tema eh, e logo, eh, meus pais contaban, bueno, a miña nai que era que estaba ali como fora todo o rollo. Pero isto que che digo da xente volveuse a repetir mm. o, o primeiro día que vou que... a feira de Baio. A feira de Baio é a feira comarcal, sí. que vai toda a xente, bueno, naquela época era ah, unha feira grandísima. Enchíase sí, ahora, bueno, xa sabes, as feiras, agora viñas a menos, xa non hai animais, bueno, Eso é, é unha feira. Claro, chego a feira, Outra vez o eh, mesmo conto. Outra vez. Outra vez o mesmo conto. Agobiando, eh, claro, agobiando, claro que sí. Sí, e miña que lle daba rabia porque querían facer o sinal da cruz na miña cabeza. Sí, sí, sí, sí, daquela xa vestí. Bueno, a verdade que é unha a verdade que é unha anécdota infantil que, que non sei se escribiches ou non escribiche, pero a verdade que eso era para, para un, un, un conto, verdad? Unha un relato. Un relato. Un relato Temos aquí unha unha, sí, sí. unha moza que se chama Fina Tizón que escribiu un libriño Círculo de vidas, que é un un un un, compendio de relatos. Entonces digo eu que ese relato eh, contado por ti e escrito por ti seguro que sería un, un detalle extraordinario. Bueno, igual si quere Fina pode pode escribir sobre o neno do lobo, non hai pois problema. mira, pois mira, o pensarei, eh, porque <laughs> estou escoitando e eh, pareceme, bueno, pa, pa como a ah, di Xulio para escribir un relato. Sí, eh, sí. Eh, e eh, ti que non te atreves, pero podías podías facelo. Sí, xa fixen, fixen notas así, sí, publiquei sí. Muy pequenos artigos na prensa, pero non non fixen un conto elaborado, ti me entendes? Sí. Así como un como unha noticia. Sí, sí. Porque claro, bueno, non sei, bueno, algún día pois bueno, algún día o farei, pero Claro eso, que farás, terás que facer Es que sexa outro. O no. que si sí comentou foi Manuel Rivas, Manuel no, Rivas, sí. uh -huh. que é un moi bo amigo, moi boa xente. Sí. Eh, e comentou en un conto cando foi aquilo da unha nena de Vimianzo que se perdera mm. a Lano Monte. Sí, sí eh, tratou o tema o tema do lobo e, bueno, e eh, publicou tamén no Dominical do País falando do El Niño del Lobo, creo que lle puso algo así. Sí. Non sei, bueno. Publicou así, pero bueno, hai unha, unha historia así. Pero había que darlle moitas máis voltas, porque... <laughs> Lógico, claro. sí, claro que sí. Bueno, mm, a ver, eu chamábate, ou nos chamábamoste porque resulta que, que bueno, coa tua estancia en, en, nas Américas tuvo moito que ver pois esa reivindicación e ese traballo a nivel cultural dos galegos ali, non? Que mm, no, mm, eu lembrei de ti precisamente por o feito de que eh, tivemos na, na radio a Yolanda Díaz, falou que tivo que, que escribiu un libriño que non sei se chega, se se chegará ou non, pero eh, eh, menciónate lógicamente como parte de, de como participación participante no, no patronato e entonces eu quería saber a túa experiencia particular ali mm, foi productiva, pero ao mesmo tempo satisfactoria, non? A vida, mira, como digo outro, non sempre. A vida dá moitas voltas. Mm. Quen diría que 50 anos despois estamos falando aquí de Montevideo da grandísima muller de Sarria Mm. Yolanda Díaz Gallego, mm. que foi a miña eh, foi profesora tamén, Ajá. pero a miña mentora xunto co secretario mm, Fernando Pereira, Pereira, con Manuel Meilán, Meilán, con Don Jesús Canaval, bueno. con Antón Crestar, con Pedro Conceiro. Menudo pero nombres. Yolanda Menudo foi no trato no trato diario, porque foi ela en 1970 70 pois, antes de ser o directivo do patronato 71 ou 72 por aí uh -huh. por aí alrededor do ese ano vale, 72 había clases de galego no patronato pero nun local que tiñan -huh. Mm. en Alugueiro non o local que despois mercou o patronato e que estando unha directiva mercamos senón un localiño que pequeno que tiña que Yolanda daba clases de historia de Galicia mm. e, literatura galega e Fernando de Lingua Fernando Pereira de Lingua e Carlos Subillaga Barrera o, o, o grandísimo historiador tamén entonces esa xente imagina teñan Pues home, <laughs> das oito años, claro Fui, cando coñecín Luego, después, siempre hubo bueno, una muy buena relación porque, bueno, expansiva eu admiraba que aquella señora que viniera de, de Sarria a su hermana Palmira, bueno a fuerza que tiña Cómo defendía identidades propias. propia. bueno después bueno, la radio que la... iba sempre en Galicia sí. a recitar poesías. Sí, sí. Ela recitaba na radio. Uh -huh. Bueno, e tamén eu antes que eso non cho non lo comentei. Antes de ir ao patronato, de achegarme ao patronato, vin a Yolanda, uh mm. -huh. creo que no 59, no Teatro Solís, en, interpretando en Mala, en Mala Nueve Novos, no teatro. Exactamente, teatro. Ahí como él era protagonista, como claro. Artista, claro que sí. Y que no me acuerdo si fui en Malano de Novos o no Fidalgo, eso no me acuerdo, bueno, bueno, estaba ahí. Y luego después, con Encina comenté yo, bueno, contome todas esas historias de teatro, toda esta gente. Bueno, o o positivo. De esta gente era que defendían Galicia nun medio que era Atri hostil. Atribulada, si nos... moi atribulada, moi atribulada, sí, sí. Eh, gracias precisamente a Meilán e outros nomes que ti mencionaches agora, persoas que, que se defendían moi ben economicamente, pois eso eh, pois tiña un nivel de, de, de traballo algo fora de serie, non? No, sí, claro, publicacións, religión, todo. Bueno, pensa que Meilán e Canaval foron medalla castelao. Sí, sea, sí, sí, os dous medalla Castelao <laughs> fundadores do patronato e da audición. Mm. Gracias ao mecenas é que se puido, bueno, mercar a sede do patronato. Sí, sí, claro, porque se venderon bonos, todo, eh, axudou. Sí, sí. Pero claro, hai que pensar que este grupiño era increíble o nivel que había e a conciencia que tiñan de defender o idioma e a lingua grega. Sí, Entonces, sí. naquel momento, histórico era necesario porque viñamos da, da, da guerra civil, bueno, ente, bueno, todo aquello, bueno, y da mm, ausencia de actividades galegas nos dous grandes centros galegos de Montevideo, claro. que eran Casa de Galicia e o Patronato. Que... Entón, o Patronato ven a encher un oco. Ai. E, entonces, e a traballar e esforzarse. Entón, claro, a celebrar, por exemplo, o nacemento de, de Castelao. Castelao. Sí. Bueno, eso, o nacemento de Castelao Era un festazo. comeza mm. a celebrarse en Montevideo despois da fundación de patronato. Do patronato. Claro, claro, claro. Sí, sí. Claro, de, a, a partir dese de momento, Letras Galegas tamén. O único lugar onde se celebraban letras galegas era no patronato mm. do Castelao. Entonces, pasaron anos sí. hasta que chegaron as letras galegas a outras entidades. Pero claro, ese tipo de xente era mm, eh, aparte de moi boa xente. Uh -huh. Tiña claro, tiña claro que aquilo era un traballiño de cementar pinga a pinga, sí, sí, sí. pinga a pinga, entonces co programa de radio, coas clases de galego, claro. coas charlas, que además conferencias. Había, había un colexio tamén, non? O Colexio Galicia que, que, que donde, sí, donde eso foi tamén traballo de, bueno, do patronato dun directivo do patronato mm. eh, bueno, un dos fundadores Antón Crestar Faraldo de Miño Crestar, sí. que fixo a tramitación para que se pudiera falar, sí. Claro, diante do Parlamento sí. uruguayo para que unha escola pública sí, de sí. Montevideo levase o nome de Galicia. Galicia sí, sí, sí. É a primeira escola de Montevideo, bueno, é do Uruguai, que leva o nome de Galicia. De unha de un país sen estado. A ver si nos entendemos. Sí. Había, claro, República Venezuela, República de Corea, República de do que sexa. Sí, sí. Pero non había eh, Escuela Cataluña sí. en Euskaira. Conseguíose a Escuela Galicia. Escuela Galicia. E, sí. a, influ, e a, a influencia, a presencia dos galegos foi tan importante que quen defendeu o proxecto no Parlamento foi o... creo que no Senado foi. Sí, sí. Foi un senador eh, fillo de galegos apelidado Fraga. Xa ves. Mira, Coincidencias, non? Mm. Claro, tiraste conta, bueno. E eh, iso foi por os anos 60, por aí, bueno. Entón, esa Escola Galicia, que era pública uruguaya, mm. o Patronato da Cultura Galega, iba todos os anos, bueno, eu foro a falar coa directora, coa maestra, para montar un que no, que no coro da escola... Sí se, se cantase claro, o, himno, o himno galego. E o himno de, Gale, o himno de Uruguai, sí, sí, sí os dous Claro, xuntos, e o himno sí. de Uruguai sí, nas sí. festas patrias. Sí, sí. E alguna e alguna representación moitas veces ten ese efeito un, uns vai, uns bailando vestidos de gaucho, sí. os outros de galego, bueno. Sí, sí, sí. Eh, eh, por suposto que ir a falar de os nenos de Galicia. Claro. E tamén e tamén unha bolsa una beca, una bolsa de non una bolsa de material escolar mm. para o mayor alumno de quinto año... Para qué? Para que cuando... entrase en sexto, que era último año... tivese, bueno, sabes, todos los materiales escolares, o sea, todo, libros, cuadernos, todo, todo material escolar. Eso facía o Patronato Cultura Galega. Bueno. Pero bueno, aparte de eso, o Patronato conseguiu una cantidad de nomes sí. dentro do nomenclator urbano sí. a nivel da, do, do municipio. Sabedes que en Montevideo, por suposto, que temos Castelao, pero temos Rosalía, Pondal... Moitos eh, nomes de, de, bueno, San, de personaxes Santiago ilustres. Santiago de Compostela. Claro, claro, sí, sí. Sí, sí. Creo que a Rúa Castelao foi unha unha das primeiras do mundo en chamarse Castelao. Bueno, porque Galicia a primeira... Ah, unha rúa Galicia, pero a rúa Galicia xa non foi pedida, xa foi o propio municipio. Que sí, ¿sabes? que... O sea, sí, sí, sí, Claro, sí, sí, bueno. Pero bueno, quero decir, temos... Bueno, infinidade de actividades. Bueno, escoita, que o tempo na radio sabes ti que, que, que, pois, que xa, pois xa, xa, xa unha... Bueno, pero... Queremos, queremos manter... Tempo haberá durante todo o ano de volver... Eso, queremos... A queremos a, a repetir. voltar contigo porque ademais terás que falarnos un, de cosas interesantes que agora mesmo nos enter, okay. enterámonos hai pouco sí, que sí. Eh, eh, tes un traballo moi interesante relacionado coa Fundación Carlos Gardel e Academia Nacional de Tango de Uruguai que, que ti sí, representes sí. aquí en, en Galicia, eh, quizás a nivel de España, non? Sí, sí, a emigración, a emigración galega no tango río pratense. Muy ben. Pero iso que queda cando para, cando queiras para outro momento, y, non? Cando queiras falamos, home. Vale. Eh, aquí non hai problema. Pois pues moi ben, moitísimas gracias, Manolo. Bueno, Unha aperta grandísima. Bueno, son eu e animo a que a seguir aí petando, petando porque Porque, Por, bueno, porque o noso idioma porque o noso idioma eh, así o precisa, va, va que sí. Hai que Deña. manter, hai que mantelo. Deña, unha aperta grande, moitísimas grazas. Casiñas, Hasta logo, veña. Despedimos. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. galegos no baixo. Maçãzinha, meu rebento, onde vais com tanta pressa? Maçãzinha, meu rebento. Bueno, pois entramos, Xulio, con esta cantiga tan fermosa. Mazaciña, de, de Uxía de Uxía, non? Pero para recibir a Finatizón, Fraga, claro. que, que temos aquí nos estudios e eh, que nos vai a falar dun traballo que antes adiantábamos que era precisamente ese círculo de vidas, es. ese é un libro de relatos. Sí, señor. Vamos ter que dicir que fale eh, que nos le, eh, que nos lea algún tamén. A ver, contanos, Fina, isto é mm, primicia para todos os nosos ointes, eh, En principio sí, é primicia para todos os vosos ointes. Además eh, en castelán y en galego. Efectivamente, eh, bilingüe. Eh, bueno, en primer lugar, permitidme que hable en castellano porque me desenvuelvo un poquito mejor. Hay falta de comunicación, eh, pues bien, sí, el título es Círculo de Vidas, como tú bien dices, en castellano y mm. en gallego. Y, bueno, para, para empezar un poquito sobre, explicando un poquito de qué va este libro, es de relatos, efectivamente. Eh, es un, son, relatos, es un trabajo de carácter intimista, con un componente eh, reflexivo, es decir, desde el primer relato hasta el último relato, eh, mm, la reflexión está está viva, es decir, siempre invita a reflexionar al lector, a la persona que lo lea. Y, bueno, en, además de esto, pues en cada uno de los relatos hay un, componente bastante generoso de, diálogo, hay bastante diálogo y eso pues lógicamente ameniza, ameniza la obra y, ameniza todos los relatos. Y hay otra cosa eh, que además a mí me parece muy interesante y es eh, el efecto sorpresa en cada relato, al, final, ¿no? Al final de cada uno de ellos. Eh, te hace pensar, no te lo esperas en muchos y entonces te sorprendes bastante. Esto a mí me pareció muy interesante. Eh, por lo demás, pues bueno, son los personajes, todos ellos pues van mostrando a lo largo de todo el recorrido, eh, pues bueno, un, un abanico de, sentimientos, en fin, el dolor, la alegría, las contradicciones, todas esas contradicciones que todas las personas en un momento u otro de nuestra vida tenemos e incluso cada día, eh, las, en fin, eh, los miedos. Eh, una lucha interior continua entre pues el el, nuestro yo y nuestro yo sensato, por decirlo de alguna nuestro yo pues, más Hacer pensarlo. Efectivamente, sí. Eh, luego, por supuesto, en, en todos los eh, relatos, a lo largo de todos ellos, pues, eh, en fin, se incluyen personajes de todo tipo, ¿no? Eh, por ejemplo, pues bueno, hay eh, relatos con personajes luchadores, eh, con afán de, de, superación, a pesar, a pesar de, de las adversidades de, de, la vida, ¿no? Que todos, que todos tenemos. Eh, la vida no es un, un, baile continuo, la vida, la vida es un baile y, un, <laughs> y, nos enfancamos de vez en cuando. Bueno, exacto. Entonces. Pues bueno, también ahonda en, en, unos, en algunos relatos en, en, el tema ecológico, que a mí me mm. parece muy importante y hoy en día, pues, pues eh, tal vez con mucho más motivo. La vejez, por supuesto, las, las adiciones, habla también en algunos relatos. Eh, diversos, bueno, pueden ser adiciones de, a ver, desde eh, el alcoholismo, la pues droga, etcétera, etcétera, ¿no? Otros personajes eh, que se visualizan en esta obra, pues bueno, mm, dan eh, mm, visibilidad a todo aquello, mm, ¿cómo diré yo?, que tenga que ver con el concepto reivindicativo. Y esto lo, lo muestra muy muy claramente un relato que yo bueno que se titula en el libro El gran proyecto. Ese relato, digamos, reivindica la prensa honesta, imparcial y, irracional, racional, ¿no? Pero claro, siempre ensalzando todo aquello que conlleve mm, sentimiento, eso de algo. Y bueno, y para mm, definir de, alguna manera el contexto general de esta obra, pues bueno, es una obra donde fusiono, intento fusionar realidad con, con fantasía y, donde los sueños precisamente cobran, cobran vida, eh, invitándonos bien a, viajar pues más allá de lo real. Esto es un poquito resumiendo ¿no? pues lo que introduce este libro en todos sus relatos. Enhorabuena. Mm, bueno, yo, xa os, dixe, xa os dixemos ao principio nós somos talismán para as persoas que entrevistamos polo tanto, xa sabes que terás moito éxito co anterior tamén tiveches o sea que mm, la verdad un, unha, es que... unha doble eh, edición e todo, Efe, non? Efectivamente, sí, sí, así pues... Pois- que fuisteis tamén os talismanes vosotros los primeros pues, <laughs> pois agora tamén ten que ser bueno, o que queríamos era, bueno xa nos in, introduciches con respecto a, a ese traballo de, de relatos tan in, tan introspectivos que, que nos dices tamén sí. eu entendino así non sei sí, si, é moi intimista, si, é unha obra moi intimista, intimista sí. e sobre todo invita mucho a reflexionar que, muchísimo o, o que, o que temos que decir que tamén ten ilustracións que, que, que ti mesmo eh, escolliches non? Sí, eh, que, es, eh, son son fotografías, fotografías nuestras, fotografías, eh, mías en concreto bueno, moi ben, moi ben. bueno, e, e entonces o que, que queríamos era que, que nos lera alguna cousa. Que te parece, Armando? Non? Hai que Hombre. dicir, si ela ten ...haben o escollido alguna cosa... ...o si escogió algo, pues pues eso, que, no nos lea algo. Que os nosos ointes saiban de que vaya cosa, ¿no? Sí, pero antes quisiera mm, hacer un inciso, eh, ya que has comentado el tema de las fotografías, de las imágenes que van en su interior. Todas las imágenes que van en el interior del libro en, no van en todos los relatos, pero hay muchas hay bastantes imágenes y cada una de ellas tiene que ver con el relato en cuestión eh, que se incluye, efectivamente. O sea, hay, hay, una gran relación. También tendría que decir que esto, claro, el, el, oyente no lo está viendo, pero la portada del libro eh, hay una, eh, una relación muy, muy grande, porque además yo lo quise así, con el título, con la imagen y con lo que hay en el interior. Esto ahora, pues claro, no es, eh, para explicarlo tendría que tendría la persona no que ver sí, el libro, sí. entonces lo entendería, porque si ahora yo lo explico tampoco lo va a entender mucho. Y nada, por lo demás, pues eh, no sé, yo sí no tengo ningún problema en, y el, Leeros, y además en gallego. Acabo, ah, eso, en gallego, en muy Bien, muy bien. Acabo de publicar precisamente que ese libro está ilustrado con algunas fotografías que en la misma elixiu eh, que la misma fixo. quiere decirse que, que o, con, o contexto eh, completo, ¿no? Sí, Escribiu, sí. fotografiou e elixiu. O sea que todo particularmente, ¿no? De verdad que... Efectivamente. la portada también es, es, la imagen de la autora, mío en este caso. es, a mí me encanta, es preciosa. Lástima que... <laughs> Aquí no se pues puede ver. Aunque podemos decir, yo no soy sé que pues, quizás poidan poñerse en contacto contigo sí. mediante Facebook ou mediante algún correo electrónico. O me pueden, eh, mediante el correo, por supuesto, y también me pueden enviar pues un vía Messenger también, vía Messenger me pueden se pueden poner Finatizón Fraga. Fraga, efectivamente. Vale. Sí, sí. Finatizón Fraga. Bueno, pues cando ti que che pareza que, que si, si, si tes elegido algunha cousa, pues nos bueno, encantados ademais. Yo mm, bueno, os puedo a ver algún vamos a ver. puedo elegir un relato corto, porque claro, lógicamente no es cuestión de... Lo, lo, leeré en gallego, por supuesto, en la parte ah, gallega. Como como Y después algún fragmento, aquello que no se haga demasiado largo. No sé si queréis que sea un, relato un poquito más triste, un poquito más... o que tú, o que bueno, voy a, voy, a, leeros, a ver si lo... me voy a ir aquí al final, al índice. Ese no lo tenía previsto, eh, pero bueno, al final ah. voy a, a he optado por eso. Que ti elixas para nós vai ben. E se si luego se poden ler dos, pues perfecto. Vamos a ver. Eso es a tu elección. Ahora puede voy. ser triste, puede ser eh, más alegre, en como ti queiras. Vou buscando, vou buscando. Fantástico. Línea, vale, ven, a página 103. 103. Este un poquillo, bueno, bueno. Este fala mm, bueno, no, lo digo porque lógicamente ah, reflexionad las personas que lo estéis escuchando y ya se, al final se ve, bueno, se ve al final, lógicamente. Línea, eh, línea de peligro, perigo, mm. ¿eh? Gallego, línea de perigo. Muy bien, muy bien. Ven, coas mans aferradas ao volante, como quen se aferra á desesperación, a descoñecida apertou o acelerador emprendendo unha viaxe cara a un destino descoñecido, fuxindo daquel devastador racoso. Quería interpoñer entre ambos unha barreira infranqueable, pero O seu pensamento loitaba envolto nunha tea de araña de dimensións excesivas. O asediador dominaba o centro. Os seus tentáculos eran fortes, tan fortes que parecían invencibles. A estrada solitaria converteuse no eco do seu propio temor. Tiña frío e estaba no medio da canícula estival. Quería chorar pero as súas vaguas non espertaron. Unha presión lle atenazaba o peito, mentres o coche rodaba e rodaba, desangrando a pel do asfalto. Atravesou a cidade perseguida polo asediador. Non sabía onde dirixirse, que facer, como aniquilar a súa forza, tentara o case todo e o seu pensamento. Que sucedía con el? Sentíase incapaz de vencer ao seu inimigo. Pensou no mar, o mar, o cantil, o cantil. O coche deu un xiro cambiando de dirección. A descoñecida volveu a premer o acelerador. Os seus ollos non vían As súas mans non levaban control. O seu pensamento entrou en fase de xoc irreversible. Bo de páxaro metálico rozando o cantil ao fondo. O mar. Silencio. Un renxido. Outro renxido interminable. De novo, o silencio. A conciencia permanecía inquieta no seu mar de augas turbulentas. Aquela habitación de paredes brancas e sabas con perfume de hospital converteuse na súa aliada. Pero, aínda así, unha gran dose de culpa martelaba o seu cerebro. As noites de insomnio, os intentos continuados para deixar aquela adicción que a limitaba cada vez máis. O temor que tiña a súa propia deriva colapsouna. Estivo a piques de cruzar a liña de perigo. Carlos, ti, onde? Onde? Estás aquí, o meu amor, aquí comigo e con Merichel. Merichel? Hola, Merichel. Sí, María, Merichel está connosco. Oh, meu Deus, como puiden, como puiden ser tan egoísta, tan estúpida? Perdoame, perdoádeme. Nada hai que perdoar, nada, o oh, meu amor, nada. Miña nena pequena, ven aquí, ven aquí, dame un abrazo forte, forte, moi forte, moi forte. Muac, muac, muac, muac. E Merichel, a pequena de 4 anos, apertaba aquela señora descoñecida con todas as súas forzas, enchendo-a de bicos. Contáranlle que os seus pais estaban nun lugar moi afastado que se chamaba Ceo, que habían todos os días desde ali, que a querían moito, que non poderían volver pero que non estivese triste. Ela non entendía moi ben por que tiveron que marchar tan lonxe, deixando a soa con aquela muller que estaba enferma no hospital e aquel señor tan cariñoso que lle regalaba bonecos de peluche e que xojaba con ela aos castelos e que lle daba moitos bicos e que adeitaba pola noite cantándolle unha canción que se chamaba Canto de Berce. Durme, miña nena, durme, meu amor, que se non dormes, chorará o sol. Os ollos de María ilumináronse. A mirada daquela neniña sensibilizara. Tiña a necesidade de volver á súa casa, de aceptar a axuda profesional que tantas veces rexeitara. Xa non había escuridade. Estaba preparada e abondo, forte, para emprender o camiño da recuperación. Aquel anxo de mirada infantil necesitaba unha mamá coa forza necesaria para protexela e enchela de todo o amor que lle quitaran. Moi ben, moi ben. Muy bien, que este é un, no, no é dos máis grandes, é por eso, medianiño. Por eso, media Por eso, por eso hicimos un <laughs> fantástico, Media. de verdad. <laughs> A, É, é, é o que ti dis, é, eh, é, eh, sirve para pensar. Moito, porque co, todos. Co, comeza, comeza coa estrada, o Camiño sí, pola Estrada remata cun, cunha reflexión femenina tamén eh, moi moi moi, moi profunda. Eh, sí, sí, sí, moi sí. interesante, de verdade que sí. sí. Bueno, ah, despois... é un libro eh, prelelo en calma. Des... Mon, é, para é, é pra, le, pa, sí, lelo en calma e e eh, analizar eh, e eh, pensar. Eso. vagariño, non? vagariño. Sí, sí. Bueno, pois pues xa temos aquí publicado nas nosas redes, estamos aquí a foto da túa visita e tamén a, a foto do, ah, do, do, do libriño que, que, que saiban os nosos entes que se poden poñer en contacto con Fina Tizonfraga para poder adquirilo. De verdade que mm, eses relatos en castelán e, en, e en galego pois van a servir de feiticeiro, feiticeiro camiño de, de representación gráfica tamén posto sí. que si elixes as fotografías que no, no teñen no que teñen algo que ver co co, eh, co relato, pois lóxicamente Eu se queredes, se queredes, podo explicar eh o, o ah. sentido da, da portada. Por exemplo, eh, por sí, exemplo. sí, eu podo explicar o, o que pasa que claro, bueno, ahora xa os man, que o vexan o, o, a, aquí a xente na, na nosas redes eh, precisamente no noso Facebook poden ver a, foto, mans, a fotografía, sí. son dúas mans agarrando ou polo menos sostendo sí por aí eh, vai, por aí vai, por aí vai. Unha boliña, non? Sí, pois eu explico. Que é como sustento o mundo. A ver, a ver, a ver. Ai, ai, ai, ai, ai, que bueno. sí, que se algo así. Por aí vai. Moi ben, pois mira, eh, o explicarei eh, as persoas que eh, o que vai dentro do libro uh -huh. ten moito que ver co que eu direi agora. Uh -huh. Eh, elexín, primeiro é o título, Círculo de Vidas, gustoume moito. Claro. eh, despois tiña que elexir, ah, estou falando galego nada mal, non? <laughs> bueno, se, se non cambio. O que, o que, o, o que non nos fala non, eh, non eh, Efectivamente, non, non sabe. eu continuo falando <laughs> galego Se sí. falo mal, paso a castellano Tú, tú non te preocupes Moi ben, pois sí. eh, ben, Círculo de Vidas eh, Claro, eu tiña que encontrar unha imaxe que mm, ti, ti, tuviese que ver eh, con el título Bien, vale. pues encontré eh, esta, fue una imagen que hicimos en unas vacaciones, en fin, y hice la fotografía, lógicamente es más grande, pero yo la, ah, se recortó y tal. Y la definición, la, relación, mejor dicho, de, en principio, de título e imagen vendría a ser esto. El círculo, ya lo he visto, círculo, lo dije mm. bien. Las manos estas, pues bueno, las manos... Mm, representan la vida. no, mm, bueno, sí, Sí, claro. sí, representan los seres humanos. Ahí está. La vida, en realidad, sí. Los seres humanos, nosotros, que estamos alrededor de un mundo o dando vueltas en un mundo. Y la, el círculo que está en el interior representa, pues esto, nuestro hábitat, nuestro mundo, la Tierra. Y esta sensación y, mm, que da de que estas manos intentan, lo que decías tú, Armando, abrazar a esta bola, a este círculo, pues a mí esto lo he, querido. Eh, para mí es la representación eh, y solamente una palabra lo define, esperanza. Eh, y lo define y sobre todo en, el momento actual, en estos en, que estamos viviendo todos los seres humanos, que la esperanza precisamente es lo que estamos perdiendo, ¿no? y yo he querido representar esto, la esperanza. Esto es el significado de, la, de mi portada, de la portada que he querido, es todo hecho expresamente. Y el interior, pues tiene mucho que ver. Yo, si queréis, os. Pero bueno, esto no hace falta, porque más o menos ya lo he explicado antes, ¿no? En la contraportada, en fin. Y nada, yo, si queréis, lo único que puedo hacer es algún mm, fragmento, alguna cosita, porque no da tiempo para otro relato. <laughs> no, <laughs> no. queríamos, queríamos continuar face, falando do, do libro mm, onde o porás a, a, haberá lugares determinados onde nalgúnha librería, nalgúnha sí, pas, eh, sí. sí. ahora mismo eh, tengo intención de ponerlo en principio tengo que me han, acércate no sí, vale, sí. perfecto sí, eh, de momento está en dos librerías eh Una está aquí en, en, en Gabá, precisamente, y otra está allá por, por allá, por la provincia de Tarragona, que es donde estamos nosotros habitualmente también. Y luego, pues, continuaré poniéndolo pues, en alguna otra. Ah, precisamente en la que está por allá, pues ya se han vendido unos cuantos, la verdad, tengo que reconocerlo. Me llevé unos poquitos porque no me atrevía, digo, esto es bastante complicado <laughs> que te los compren. Y me llamó la, la, librera al día siguiente, me dijo, oye, tráeme más porque estos ya se han vendido. <laughs> También así que también es verdad que son gente que me conoce, ¿no? Pero bueno. pero, aparte de eso, si es un libriño que, que o ser relatos cortos, como acabas de, leer ahora mismo, es un libriño que seguro que apetece mm, precisamente por el efecto de que, bueno, o no ser continuados, son, son relatos completamente diferentes un dos otros, y e entonces lógicamente un puede hacer una pausa, leer otro... efectivamente. Eh, non sei, axuda a, a que unha persoa se, se encandile co, co, coa lectura. Sí, eu penso que sí. Muy ben. <laughs> Bueno, pois pues, temos tamén outra mm, conversa con unha persoa que, que ten algo que ver coa música, non? Sí. Entonces vamos a poñerlle algo de música e ou de... Ela pode quedar aquí se quere facerlle preguntas. Tamén. Tamén o pode facer. Moi ben. Vamos a seguir, veña. Música Jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. galegos no Baix. Ah. atrás En onde me hiciste sentir e não pensaba en sufrir Dime que me vas a buscar te cueste la vida y cómo lo harás para que me olvide de ti. Mientras tú te vas por ahí, estás en otra ciudad a la que no puedo viajar y nos comienza a separar lo que pase, yo te quiero. Si te vas con otro, yo lo entiendo. Será una cosa de sufrimiento y donde la distancia mata el tiempo para verte y abrazarte. Donde hay cosas locas ya no podremos hacer. No sé qué hacer sin la mujer, la cual sin tener al lado la empezó a querer y ella tan solo mía y yo tan solo en vida que me sería más fácil si yo fuera más ágil y me cogiera los pa' verla y dentro de un club llevármela y que pasaran las horas y llevármela a la cama y no darle placer y darle amor darle placer y darle amor. Dime que volverás para más atrás, en donde me hiciste sentir y no pensaba sufrir. Dime que me vas a buscar, aunque te guste la vida. Bueno, escoitando unha peza muy moderna, Sí, sí, estamos escuchando una peza das modernas. Que bueno, A quen ah, pertence? A, pertenece a un rapaz de Becerrea sí. que se chama Pablo Deiros Díaz. Vamos, pero veña, vamos a eh, ver. E vamos a falar con el. Veña. Que nos fale desta música porque eh, claro, non sei se a seus pais lles gustará tanta música como a él. Vamos a la veña. Boas tardes, Pablo. Hola, que tal? Boa tarde, moi benvido, moitísimas gracias por atendernos, ah, Pablo. E, felicit e felicitacións por ese Hombre. dime que volverás. Parece ser que ten moitos likes últimamente, non? Sí. Sí, bueno, foi a primeira canción que saquen, esa é un, unha versión acústica que lle fixen despois, máis tarde, porque a xente pedía, e, eh, pois, bueno, ah. fixena por eso. Bueno, ti mm, eh, aínda estás estudiando eh, eh, Pachinas o estudio co, coa música e co, eh, co DJ, non? Porque parece ser sí, que ti tamén eres DJ eh, eh, reclamante en moitísimas eh, discotecas e outros sitios, non? Sí, tamén, estou aquí en Lugo de DJ residente na, bueno, nunha nova discoteca que abriu fai pouco uh -huh. que se chama Lax Inferno e e bueno, a vez que traballo de DJ e de productor tamén para outra xente, pois tamén estudio. Moi ben, estupendo. E, e tocas algún instrumento tamén? Si, sí, toco piano, a guitarra e a batería. Oh, casi nada. Un, o sea, un pouco de todo. Estudiante, pero, bueno, xa acabaxe o, o, o instituto, non? Ahora un poquinho sí, máis arriba. Si, estou nunha carreira ahora. Ajá. Fago administración de empresas. Ah, moi ben. Lobo. <laughs> Ah, moi ben, estupendo. Que vas a, te, eh, vas a ter traballo para cando salias, eh? Bueno, espero que sí. <laughs> non te nos vayas, por Dios, non te nos vayas por os mundos de Dios adiante. Bueno. No, no, no, hai que controlarse. A ver, a ver si, a ver si eso continúa aí en, en, en Galicia aínda non fai falta desplazarse para poder manter ese, ese post, un posto de traballo e ao mesmo tempo rematar esa carreira que, que seguro que será mm, un ben para ti. Escoita sí, unha cousa, eh mm, demandaronche ese traballo, pero seguro que estarás pensando en, en facer algunha publicación máis, non? Bueno, si, sí, ahora mismo estou preparando un álbum uh -huh. cancións máis ou menos que, que bueno, vai estar centrado en que quero facer como unha canción de diferentes estilos de, de música cada unha. Uh -huh. Compaxina, eh, entonces o estudo coa música, co, co DJ e coa, coa interpretación de... Sí, tamén, de... un pouco de todo hai que facer. <laughs> Moi ben. Eh, eh, dices ti que estás traballando nese, nese álbum mm, axudes a axuda de alguén ou quero decir buscas eh, que, que, que teñas colaboración de persoas determinadas ou tú só, único? No, bueno, a ver, o álbum estou no montando e facendo eu solo na habitación da, da miña residencia Carai. <laughs> eh, pero bueno, teño colaboracións con outra xente de xente de Madrid, amigos meus de toda a vida que tamén participan nel. Carai, moi ben. Pois eh tendo en conta que os likes que nos dixeron eran moi moitos e eh, que está publicado precisamente en YouTube, seguro que as, as persoas que se acheguen pode, seguro que po, poden vol, os que nos están escuitándonos tamén poden poñerse aí en internet e, eh, e darche un, un like tamén, non? Claro. Sí, claro, tanto en YouTube como en Spotify e en Apple Music está subido a todos os apps. Está subido. Así que se hai xente por aí que lle gustou esa canción ou quero escoitar máis, pois pues, mm, animo ya a, a, poñer... a ah, que se poña en contacto contigo. Tamén. Claro, ou a escoitar tamén, a, tamén, a claro. contacto conmigo, se si alguén quere colaborar ou algo, pois pues, sin problema. Eh, que, que che digan as persoas maiores pois porque por exemplo persoas que eh, como no, como nos neste tempo que esa música non é a nosa de cando nosotros tiñemos a tua edade. Sí, bueno, a ver, eu entendo que a, que non lle guste a maioría da xente mm. maior, pero ainda así ten algunha canción así que máis do outro mezclando como rollo antigo co de <laughs> co de agora, sabes? Sí, sí, sí, sí. Porque eu, bueno, eu sempre escoitei música de ACDC sí. así máis antiga que sempre me gustou eh, pois pois hai veces que intento tamén mezclar para pa que lle gusta a todo o mundo. Por... Porque... Es, E ese teu traballo ten moito que ver co, co, co rap en, en, casi, por así decirlo pero pero a interpretación eses traballos que faz mm, mm, son creacións túas, creacións propias de, de eh, quero decir mm, non sei, poéticas ou pero... Eh, sí, bueno, fago eu a música a veces fago eu, a veces collo axuda de outra xente uh mm-hmm. -huh. o que é instrumental pero bueno, suelo facer eu, eu a maioría. Sí. Eh, eh, interpreta esa, esa canción que, como acabamos de, de ver agora mesmo eh, ou como vamos a escoitar agora mesmo que, se, que, que volvemos a repetir que se titula eh, Dime que volverás eh, está en castelán pero mm, tamén tes algunha peza preparada ou xa traballada en, en, en galego para poder editala? Sí, bueno, estaba preparando aí algunha, tiña pensado subir alguna canción tamén en galego porque má moito, ademais. Ajá. Eh, eh, si, sí, sempre quixo facer unha, pero aínda non... Está en sí. proceso, está en proceso. Vale, vale. Muy ben, muy ben. Pero si sí caberá algo. Eh, eh, mm, eh, eh, bueno, eh, a, esa interpretación acústica, esa versión acústica, tamén mm, precisa de, de instrumentos mm, que, que te vas elixindo, non? Sí, bueno, a ver, ese en concreto esa instrumental fixena eu todo con, con ordenador uh -huh. porque tampouco teño un estudio preparado para, para sí. gravar para que sone moi ben porque a ver, fago na miña habitación tampouco sabe, non teño moitos recursos entonces pois sí. intento facer o máximo que podo uh -huh. e fixen o coordenador para que sonara máis decentemente uh -huh. bueno, pois pues está perfecta polo menos para poder audi audición non é eh non é desagradable, polo menos os nosos ointes eh, xa nos deron aquí dúas persoas xa nos deron un, xa nos un, deron un, un me gusta, <laughs> exactamente. Ai, ah, eh, pois moitas gracias. bueno, ten en conta que te están escuitando <clears throat> que te están escuitando desde Suiza, desde Uruguai, desde Brasil, desde Brasil E, en fin, oh. de, desde moitos sitios. E aí pola Costa da Morte tamén te están escuitando. Mañán, mañán... por aí, por aí seguro. Ma, mañán, a partir das 3 da tarde, escoitarase en Radio Neir, en Radio... Neir e Radio Roncudo, Radio ¿no? Fene. Eso, Radio Fene. Pois xa aí para escoitar outra vez, para ver que tal o fixen. <laughs> Despois, antes de despedirte, bueno, ao despedirte voltaremos a escoitala. A verdade que eh, está moi ben. Bueno, eh, que, que te iba a decir? A túa... Tua creación, as túas creacións teñen moito que ver con mensaxe determinado, cunha mensaxe específica ou especial re, referida aos mozos, referida a xente nova ou, mm. ou tamén ten algo que ver coa, co, co lugar onde vives. A ver, é un pouco de todo, eh? a mellor hai cancións que estamos varios amigos e eh, facémolas xuntos estamos ali en, en Becerrea e estamos pois unha tarde quedamos e eh, decimos vamos facer música e pois poñémonos aí a escribir. Outras que, pois bueno, podo estar na habitación e escoito algo de música, inspírame algo e pois fago en relación a a eso, ao que me apetezca ese momento facer. Uh -huh. E... Non, non o relaciono todo nun mismo conxunto, sabes? Sí, ben, ben, ben. E aí empezaría a xa teredes un local máis ou menos para ensaiar, para... No, a verdad que non. Non? No, non temos nada. Podíais ensaiar okay. na discoteca que hai. Ah, non sei. Sí, bueno, hai, hai ali un pub, pero pero bueno, tampouco está preparado para cantar. Ah, vai. Aí empecé a traballar de DJ. Ah, no, no paz debe cerrar. Sí, sí. E, e entonces pois como dicíamos non eh, eu quixe dicir como defines a túa música Boa, pois a ver moi difícil a pregunta Así, ah, bueno, non Pois eu defino con moito traballo so, porque, sobre todo traballo Sí, porque empecé en, bueno, con, con un micro que me regalou miña mãe de 15 euros que lle pedira eu <laughs> porque vira un vídeo en Youtube e apetecerame facer música. Ah, moi ben. Entonces, desde aí, pois, fun vendo vídeos, uh -huh. eh, facendo cursos e eso para ir aprendendo a producir, eh, pois, hasta ahora. Levarei cinco ou catro anos producindo uh -huh. e ainda me queda moito traballo por facer, porque é moi difícil ese mundo. Sí, sí, bueno, e eh, tanto que, que difícil, pero tú, sobre todo, pois xa sei que te fai la música mm, eh, que fa, produces música para claro. divertirse pois en moitos dos sitios e fais de DJ Pois es, tamén tengo que usar eh, eu acabo de poñer aquí na nosa rede que ti eh, estás mm, traballando como DJ, pero que xa tes eh, intervencións, ou xa veches intervencións en algunhas localidades e discotecas, non somente de Lugo, sino tamén de, de outros lugares. Teño entendido que apareciches en Madrid, tamén en Vigo, eh, eh, mm. eh, mm-hmm. eh solicitante en algún sitio sí. máis, non? Bueno, por ahora está tranquila a cousa, verdade, porque <laughs> porque bueno, ahora como estou aí de DJ e eso, pero bueno, ainda outro día de un concerto aí na, nesta mesma discoteca na que traballo, mm. e, eh, bueno, espero que dar máis por, por máis sitios. -huh. Bueno, pois pues hai que publicitarse, por, por así decirlo. Sí, claro, para... eso tamén é unha parte difícil do, da sí. música, a máis difícil, direi. Como me dicías a mi coro pechado outro día, pois que me dicías que eh, que na, que fora de Galicia que era a primeira radio que se poñía en contacto contigo. Sí, bueno, fora de Galicia dentro dela. que é a primeira entrevista de radio que me fan. Bueno, pois pues, pois pues para nós é un privilexio terte aquí como primicia e ao mesmo tempo saber, que saberás que, que nosotros mm, vamos che dar a sorte porque somos eh, talismán. Somos, somos talismán. Ai, pues, pois, Ojalá, moitas gracias. <laughs> eh, eh, dinos como che van eh, eses intercambios cos músicos mm, que máis ou menos te siguen ou polo menos que, eh, que, que, mm. compaxinan contigo, como che vai? Ah, moi ben, sobre todo por Instagram. Sí. Eu, por exemplo, eu vexo un artista que me gusta ou un artista que dei a mí e gusto e eu, pois falámonos por Instagram e acordamos facer unha canción eh, suele ser así, cada un fai grava o seu na, bueno, na súa localidade onde sea uh -huh. eh, man, mandámonos as voces por internet e logo eu xa monto todo todas Inter as pistas eso. intercambio lo, lo, entonces sí. ¿no? unha cousa fantástica sí, por, ejemplo, por exemplo teño unha canción con con un chico de Estados Unidos tamén ves, ah, ves? Pues, es, es, é precisamente que falen de ti eh, posto que se non falan dun pois que non existes Exactamente. Claro, por eso, así que agradezco vos moito a invitación. <laughs> nos facemos o posible para que todos os que nos chegan esa comunicación eh, grazas precisamente a, a Fernanda que nos sí. dixo, nos falou de ti dice, por esa persoa hai que fichala para poder falar con, con ela. sí. Fernanda eh, foi a miña profesora de Xente... De gimnasia de toda se, a vida e... Séntese moi orgullosa... A, miña veciña. Séntese sí. moi orgullosa de, ter, de, de terte a ti como alumno, pero ao mesmo tempo pues, eh, ver que despuntas nunha... Eh, cousa tan interesante como é a música, pois pues, lóxicamente para no, para ela é, é, é unha grande alegría e para nós tamén terte aquí na radio, de verdad. Eh, bueno, Pablo. Pues gracias a vos e a Fernanda entonces tamén. <laughs> bueno, a todos os que te queren tamén. De verdad, Pablo, cando teñes algunha mm, mm cousa para publicar outra vez, dásnosla mm, eh, publicámonos na nosa radio e ao mesmo tempo volvemos a falar. Vale, sin problema, eu encantado. Pois xa sabes. Veña. Xa pois temos moitas os, gracias. Temos os contactos e eh, xa está. Moitísimas, Perfecto, moi, xa estamos conectados. Moitísimas eh... gracias, Pablo. Pablo, vos, eh, Fina. Pablo, son fina, eh, moita sorte, claro, moita sorte. Moita gracias. Coa tua música. Leña. Moitas grazas. Adi adiante. Veña. Uh, ah, ah, dime ah. que volverás atrás En donde me hiciste sentir y no pensaba sufrir Dime que me vas a buscar Aunque te cueste la vida ¿Y cómo lo harás? Para que me olvide de ti Mientras tú te vas por ahí Estás en otra ciudad A la que no puedo viajar Y nos comienza a separar Pase lo que pase, yo te quiero. Si te vas con otro, yo lo entiendo. Será una cosa de sufrimiento y donde la distancia mata el tiempo para verte y abrazarte. Donde hay cosas locas ya no podremos hacer. No sé qué hacer sin la mujer, la cual sin tener al lado la empezó a querer y ella tan solo mía y yo tan solo en vida que me sería más fácil si yo fuera más ágil y me cogiéramos los para verla y dentro de un club llevármela y que pasarán las horas y llevármela a la cama y no darle placer y darle amor y no darle placer y darle amor. una foto suya y toda la miré y pensé qué hacer para verla muy bien. La llamé, contestó y luego le dije que bueno, Xulio eh, Fina Damos as gracias a Fina por, por a súa visita aquí e por a súa amabilísima participación que foi fantástica e eh, que teña moito sorte co, con ese libriño tan feiticeiro Círculo de Vidas eh, Queridos ointes, eu despídome a to vindeiro xoves a mesma hora Que teña unha feliz semana Moitas gracias a vos Feliz, eh, que a noite xo vos o descanso A rúa a vosa liberdade E pensade que estamos en Radio Samboy, en Galegos Novais, de coxoves que ven.